A život na ovome svijetu je samo, samo, varljivo naslađivanje. ليل كربتي يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي يا دليلا لحيرتي wwwlcrtica ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد Na početku, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što znate, cijenjena braćo, prošlog četvrtka započeli smo jedan novi serijal predavanja koji će zasigurno od nas uzeti desetak predavanja. počeli smo raditi propise dženazije namaza. U prvom predavanju govorili smo o namazu bolesnika i kazali smo da je to iz razloga zato što većina ljudi boluje prije smrti. Pa smo onda krenuli, krenuli nekim hronološkim redom pa smo govorili o namazu bolesnika. Večeras ćemo uz Allahu Đelešanuhu pomoć govoriti kako treba čovjek da se ponaša na smrtnoj postelji. Bilo je najavljeno da postoji mogućnost da ćemo govoriti o propisima vasijeta, ali zaista je to jedna opširna tematika koja za sigurno treba tri ili četiri predavanja da bi se to kvalitetno obradilo. Zato ćemo kada završimo ovaj serijal propisa namaza dženaza, vidjet ćemo da možda i progovorimo nekoliko riječi na tu temu koja je zasigurno bitna i malo poznata na našim podneblju. Kao što znate, prošli put smo spomenuli da ćemo kao neki vodič u našim predavanjima, da ćemo kao vodiča za, u našim predavanjima uzeti knjigu Šeha Albanija, Rahmetullahi Alihi, a to je knjiga pod nazivom Propisi dženazi. Govorio nam je jedan profesor još dok smo bili na, na fakultetu, kaže ako nemate vremena da pročitate knjigu kada je kupite, uradite dvije stvari. Pročitajte predgovor i pročitajte sadržaj na kraju. Tako ja vidim da je ovaj lijepo da spomenim jednu stvar koju je spomenuo Šejh Albani rahmetullahi alihi u predgovoru, a to je šta je bio razlog pisanja ove knjige. Kaže Šejh rahmetullahi alihi govoreći o tome šta je bio razlog pisanja ove knjige, da je se desilo da je u jednog njegovog prijatelja preselio neko od rodbine. Pa je taj šehov prijatelj došao kod šeha i zatražio da šeh napiše neki letak ili manju brošuricu kako bi se dijelila ljudima koji dođu da izraze saučešće u žalosti. Pa je šejh ovaj, prihvatio zato što je to bio, kako navodi, neki njegov veliki prijatelj. Pa mu je obećao da će napisati nešto u tom nekom kraćim periodu. Kaže šejh, pa kada sam otišao kući i počeo da pripremam taj neki materijal, vidio sam da je to mnogo, mnogo opširnije poglavlje nego da bi se moglo napisati neka znači, knjižica ili neki letak na tu temu. Pa sam, kaže, stupio u kontakt sa tim čovjekom i zatražio halala i kazao da ne može se napisati letak ili knjižica o tako velikom poglavlju. Kaže, pa je taj čovjek prihvatio njegovo izvinjenje, ali, kaže, onda je došla druga molba, pa je zatražio od šeha da napiše opširniju studiju u kojoj će obraditi propise dženaze i namaza, normalno sa jednim velikim akcentom na novotarije i bidate koji su prisutni u tom jednom velikom ibadetu, koji je, da kažemo, veoma čist, jer ljudi mnogo umiru i tako da je to jedan ibadet koji se mnogo često izvodi. I onda je šeh pristao na to da napiše jednu veću studiju. I kaže šeh, pa sam sjeo i pokušao da sabirem znači, materijal za tu knjigu. I tri mjeseca sam, kaže, dano noćno, osim malo, osim malo vremena koje sam, kaže, provodio spavajući, pripremao sam materijal za tu knjigu. Inače, da malo iziđemo iz ovog našeg predavanja, jedne prilike kada smo bili na studijama, dolazio nam je šeh Nasir Omer, poznati šeh koji je pisao za SAP. Govori on kako je on išao šeh Albaniju, rahmetullahi alehi, u posjetu. I govori koliko su ti ljudi, učenjaci, imali jak moral za radom i kako su bili izdržljivi. Kaže, on je šeh i zaista kada pogleda čovjek u njegov život, šeh Nasir Omer, vidi da je taj čovjek mnogo postigao zato što se mnogo trudi. Kaže on, ja sam otišao kod Ših Albanija i vjerovatno da je spomenuo da je bio dva, danja, dva dana kod njega u Zijaretu. Kaže, ja sam znao cijelo vrijeme sjedim sa njim i trudim se da se okoristim i pitam i tako. I kaže, ja kada više susam, ne mogu više i moram ispavat, ših meni kaže, idi ti spavaj, a on ostane i kaže, dalje radit. Ja ustanim, ja nastavim opet pitat, ali šejh neprestano kaže radi. Tako da spominje o šejh Albaniju, rahmetullahi alihi, da je bio veliki mučtehid. I zaista, ako Allah dadne, možda nekada održimo jedno predavanje o tom velikom imamu i velikom mučtehidu, muhadbisu, kada bi čovjek samo govorio o njegovim dijelima koja je napisao, trebalo bi mu par predavanja, ako bi želio da malo pojasni šta ta njegova dijela obuhvataju. I zaista je to čovjek bio veliki učenjak i kojim je Allah Đelešanu podario bereket i u vremenu i njegovom znanju. I kaže šeh, tri mjeseca sam pripremao materijal za ovu knjigu. I kaže, trebalo je mnogo više vremena da bi čovjek pripremio takvu jednu studiju, ali kaže, pošto sam ja imao dosta gotovog materijala, dosta, dosta gotovog materijala, kaže, ovaj za tri mjeseca sam pripremio taj materijal za knjigu i tako da je nastala ova knjiga po kojoj mi večeras radimo. Vidite, braću moja draga, ovdje ćemo spomenuti jednu nakon malu opasku, a to je pogledajte kako je Allah Đerle Đelaluhu podario bereket u tom njegovom znanju da mi u Bosni radimo u ovoj zinskoj školi Islama po šehovoj knjizi. Šeh Rahmetullah Jalih je preselio, ali se vapi toga što mi radimo po njegovoj knjizi odlazi na njegov žiro račun dobrih dijela. To je ono, braću moja draga, što kaže Boži poslanik, čovjek kada umri prestanu njegova dobra djela osim u tri slučaja, a jedan od tih slučajeva jeste ta neka, da kažemo, sadaka ili, kaže, el ilmu yun tefe'u bihi, znanje kojim će se ljudi koristiti. Tako ovdje može se također spominuti jedna bitna stvar, a to je, vidite kako čovjek ovaj koji je došao da traži od šeha da napiše tu knjigu, zasigurno će, a Allah najbolje zna, i on imati udjela u nagradi, što mi noćas ovdje sjedimo i radimo po toj knjizi, i on će, a Allah najbolje zna, imati udjela zato što je on predložio šehu da napiše tu knjigu. Zato, braću moja draga, ovdje možemo samo spomenuti jednu bitnu stvar, a to je da čovjek ne treba da preziri rađenje dobrih dijela, pa makar bila u očima ljudi i mala. Bitno je da to dijelo bude iskreno radi Allaha, dželle Đelaluhu, Allah dželle Đellešanuhu će podati bereket u njemu. Poznato je svima vama događaj sa Malikom, rahmetullahi alihi, gdje kaže se da on, kada je pisao svoju knjigu El Muvatta, u to vrijeme je bilo poznato kod učenjaka da su ljudi pisali knjige koje su se zvali Muvatta. Čak neki navode da je u to vrijeme 200 knjiga postojalo koje se se zvale Muvata. Muvata od tog i tog učenjaka. Muvata od tog i tog učenjaka. Pa su ljudi kazali Maliku, zašto i ti pišeš? Već 200 knjiga postoji. Pa je rekao Malik, poznat u svoju izreku, kaže Ma kane lillahi fehu ebaq. Ono što bude iskreno radi Allaha, to će ostati. I pogledajte, braćo moja draga, danas, bar koliko je meni poznato, iako ja nisam, ovaj, nije moja struka ta hadijska, oblast, ali nije ni poznato da postoji knjiga koja se zove Muwatta osim Muwatta ene, e, Malika rahmetullahi alihi. Zato, braću moja draga, nemojte pocijenjivati dijela pa makar bilo malo dijelo. Ako imaš priliku da nekom je daš kasetu, dadni mu kasetu. Ako imaš priliku da nekom je dadneš CD, dadni mu CD i na njemu par predavanja. Ako imaš priliku nekom je dati letak, dadni mu letak. Možda taj čovjek neće ni pogledat tu kasetu, možda će je baciti tamo negdje u ormar, pa će doći sutra njegovo djete, pa je poslušat, pa će krenuti pravim putem. Pa možda to djete odgoji svoju porodicu u islamu sve zbog te kaseti. Pa možda od tog djeta sutra sinovi budu daje misionari, a ti znaj da ćeš za svaki taj hajr koji oni učine, učinu, da ćeš imati inš, i ti inšala nagradu. Zato, braćo, nemojte pocenjivati dobra djela. Trudite se koliko možete. Ako možeš nekad na predavanju, ako vidiš da je nešto bitno, upitaj šeha možda neku stvar, možda ti znaš odgovor, ali da bi se neko drugi okoristio, pa ćeš inšala i ti imati nagradu u tom. Ili bilo koji način, čovjeku ukaži savjetom, na lijep, možda to bude razlogom da čovjek krene, da se pridržaje Allahovi Đelešanu vjerije, pa ćeš ako Bog da sutra možda kada preseliš, zbog tog čovjeka ćeš dobivati non stop dobra djela. Tako to ovaj to mi je bio cilj da od ovog govora napravimo neki rezime i da kažemo čovjek ne bi trebao da pocijenjuje rađenje dobrih dijela, pa makar u očima ljudi bila malena. Počet ćemo sa našim predavanjem. Prvo poglavlje jeste poglavlje obaveze bolesnika. Šeh Rahmetullah Alihi, znači knjigu je poredao po nekom hronološkom rijedu. Pa je počeo šta su to obaveze čovjeka koji je pao na smrtnu postelju. Pa nakon toga govori kako treba i da se ponašaju oni koji su bili tu prisutni kada su mu nastupile smrtne muke. Pa kako da se ponašaju nakon njegove smrti, pa kako da ga okupaju, pa kako da mu klanjaju, znači tako nekim nonološkim redom kako bi što lakše čovjek zapamtio propise koje mu se, kojemu se govori. Znači šeji počinje knjigu i govori u prvom poglavlju obaveze bolesnika. Samo da vam kažem da ćemo cijelu knjigu u većini slučajeva govoriti po brojevima. Znači šeh je govorio broj jedan na, primjer i kaže to i to pitanje i onda daje na primjer odgovor na to pitanje. Uglavnom cijelo vrijeme ćemo spominjati redne brojeve pitanja onako kako je to šeh Rahmetullahi Alihi spominjao. Ovdje šeh nije spomenuo jedno, jedno pitanje, a možda je bitno. Odnosno za nas neke možda budne i čudno. A to je da islamski učenjaci, vidimo, počuje je da govori kako čovjek da se ponaša na smrtnoj postelji. Mi smo prošli put govorili o namazu bolesnika, ali nismo govorili o tome da li je čovjeku obaveza da se liječi. Cijelo vrijeme mi kažemo čovjek bio u bolnici, liječi se, ali je li obaveza čovjeku da se liječi? Ili je to pokuđeno, ili je haram, ili je dozvoljeno, ili je zabranjeno? Po ovom pitanju islamski učenjaci imaju mnogo mišljenja, imaju jakih razilaženja. Ja ću vam samo spomenuti šta je kazao šehe Husaymin rahmetullahi alihi. Kaže, kada je bio upitan, je li obaveza da se čovjek liječi? Pa kaže, ako čovjek zna da će mu koristiti taj lijek, odnosno to je znači isprobano i on je ubjeđenja ili preovladava kod njega ubjeđenje da će mu taj lijek koristiti. A ako bi ga izostavio, dovešće do toga da će znači čovjek preseliti, onda kaže šej, u tom slučaju je čovjek obavezan, njemu je obaveza da se liječi. Znači pod uvjetom da preovladava mišljenje kod tebe da će ti koristiti lijek i druga stvar, ako bi ostavio taj lijek, postoji mogućnost da umreš, onda kaže to ti je obaveza. Imaju hadisi gdje kaže Boži poslanik te davu ja ibad Allah, o Allahovi robovi liječite se. Kaže druga situacija da čovjek zna ili pretpostavlja da će mu lijek koristiti, ali ako bi ostavio taj lijek, kaže, ne misli da će preseliti, ali bit će neke patnje. Kaže, u tom slučaju je bolje da se liječi. Bolje da se liječi, ali nije obaveza, već je bolje. I treća situacija, kada je isto, ili se liječio ili ne liječio, znači ista je neka, da kažemo, isti nivo, onda šeh kaže u toj situaciji je bolje da čovjek ostavi liječenje. Znači u prvo je bila obaveza, u drugo je bilo bolje da se liječi, a u treću je bolje da ostavi liječenje. Ovo je njegov stav, a Allah Đelešanu najbolji zna možda nekada, kada imadnimo više vremena, spomenemo ovo pitanje malo i detaljnije sa dokazima, mišljenjima u Leme i na kraju ćemo inšala možda nešto i preferirati. Prva stvar koju navodi šeh Rahmetullahi Alihi kao obaveza bolesnika jeste, kaže, bolesnik treba da bude zadovoljan Allahovom odredbom i da se strpi na onome što ga je zadesilo i da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru Allahu Đelle Jalalu. Znači tri stvari u početku, u jednom ovom, znači u jednoj tačici kaže ših, bolesnik treba da bude zadovoljan Allahovom odredbom, da se strpi na ono onome što ga je zadesilo i da ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, o Allahu, dželle dželalu. Kaže i to će donijeti čovjeku sigurno veliki hajr. Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame je kazao čudan je primjer vjernika mu'mina, u svakoj situaciji on dobija. Ako to, a to nije slučaj ni sa kim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi neko dobro, on zahvaljuje Allahu subhanu wa ta'ala pa mu to donosi hajr. A ako ga zadesi nesreća ili zlo, strpi se pa mu to donosi hajr. Također, kada je šeh spomenuo, znači ovaj hadis, to je šeh naveo kao dokaz za ono što je malo prije spomenuo. A dokaz da čovjek treba da ima lijepo mišljenje, na samrti u svome gospodaru jesu riječi Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallame ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu. Ova dva hadisa zabilježuje imam muslim i imam bejheqi rahmetullahi alihima. Druga stvar koju je spomenuo šeh jeste da je preporučeno da bolesnik živi između straha i nadi da bolesnik živi između straha i nade, da se boji Allahove kazni zbog grijeha, a da očekuje Allahovu milost. Islamski učenjaci kada govori i o bolesniku, inače o insanu, kažu da bi trebao da živi između ove dvije stvari. Između straha od Allaha Đele Đelaluhu i između nade u njegovu milost. Pa to porede sa primjerom ptici. Pa kažu kao što ptica ima dva krila i ne može letjeti osim sa dva krila. Jedno od tih krila je nada u Allahu milost, a drugo krilo je strah od Allahove kazne. I tako jedino ptica može da leti, tako i čovjek. Jedino tako može da ostani na pravom putu, da se boji Allahove kazne i da se nada Allahove milosti u istom momentu. A ako zapostavi jedno od ove dvije stvari, zasigurno će skrenuti. Pogledajmo samo koliki broj ljudi je skrinuo samo zato što su, da kažemo, dali prednost jednoj strani na drugo, a to je velik broj ljudi kada mu nešto kažeš, kaže Allah Đelešanu je milostiv, Allah Đelešanu će oprostiti. Pa ti možda i citira hadis koji je vjerodostojan da Allah Đelešanu je spustio samo jednu milost na zemlju i to je ta milost koju mi vidimo među sobom kako roditelj voli svoje dijete, kako životinja pazi na svoje mladunče, kako se ljudi izmo, između se podpomažu, to je samo jedna milost, a Allah dželle je za sebe zadržao 99 milosti kojima će se smilovati svojim robovima na sudnjem danu. Ali, braćo moja draga, ti ljudi zaboravljaju drugu stranu, a to je da Allah dželle strogo kažnjava i žestoko kažnjava i na više mjesta Allah Đelešanu u Kur'anu ljudima u jednom ajetu spominje te dvije stvari. Pa kaže Allah Đelešanu u jednom od tih ajeta Inna rabbeke lezu magfirati lin nasi ala zulmihim wa inna rabbeke le šedidu l'iqab u suri Ar-Rad kaže Allah Đelešanu zaista je tvoj gospodar milosti ljudima u njihovom zulmu ali kaže također Allah Đelešanu je onaj koji žestoko kažnjava. Kako se ljudi ne bi poveli samo za jednom. Ili suprotno tome, ako čovjek samo razmišlja da Allah Đelešanu žestoko kažnjava. Možda to odvede čovjeka u taj, kako ga Arapi nazovu, jes. Da čovjek izgubi nadu, pa izgubi moral da radi dobra djela, jer šta god, pa mi smo griješnici, naš će Allah kazniti. Znači čovjek mora da bude na tom putu između ta dva svojstva kaže se da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame ušao jedne prilike kod jednog mladića koji je ležao na smrtnoj posteni. Hadis od Enesa radijallahu ta'alanu kaže pa je upitao tog čovjeka kako se osjećaš u ovoj sada situaciji. Pa mu kaže ovaj mladić, poslušajte ove riječi, kaže ovaj mladić, tako mi Allaha, ja se nadam Allahom oprostu. A bojim se zbog počinjenih grijeha, Pa je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada se spoje ove dvije stvari u srcu vjernika u ovoj situaciji, Allah će mu dati ono čemu se nada i sačuvat će ga onoga od čega strahuje. Vidimo da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame preporučio ova svojstva i baš u tim teškim momentima na smrtnoj posteli kaže, kao što ovaj momak kaže, ja se bojim za svoje grijehe, ali opet i nadam se Allahovoj milosti. Pa onda kaže Boži poslanik, znači neće se nikada sakupiti u srcu jednog insana u takvoj situaciji te dvije situacije, a da mu Allah Đelešanu neće dati to i što očekuje i sačuvati ga od onoga od čega se boji. Poznata je izreka od Omera radijallahu ta'alanu gdje je govorio kada bi svi ljudi ušli u džennet, a samo se znalo da jedan neće ući, ja bi se kaže bojio da ću ja biti taj jedan džehennemlija. Suprotno tome kaže kada bi svi ljudi u džehennem, samo jedan u džennet, ja bi se, kaže, ponadu da će ja biti taj. I to je, braćo moja draga, to, znači, balansiranje da čovjek u životu mora pokušati da objedini ove dvije stvari u svakodnevnom životu. Treća stvar i treće pitanje koje obrađuje šejh, kaže, makoliko da njegova bolest, znači bolest bolesnika, bude teška i žestoka, nije dozvoljeno bolesniku da priželjkuje smrti. Znači ovdje prvo šejh govori kako čovjek, znači u drugoj tačci govori kako treba ovaj čovjek da izgleda, a nakon toga onda govori o propisu da li je dozvoljeno čovjeku da priželjkuje smrt, pa kaže ma koliko da njegova bolest bude žestoka, nije dozvoljeno bolesniku da priželjkuje smrt. Zbog hadisa umu el fadl, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam ušao kod njih a Abbas, Hamidža, Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallame, je bio bolestan, pa je priželjkivao smrt. Pa mu kaže Božiji poslanik, sallallahu alaihi wasallame, Hamidža, nemoj priželjkivati smrt, jer ti, ako si bio dobročinitelj ili dobrotvor, dobrotvor ako poživiš, pridodaćeš na dobročinstvo još dobročinstva. Kaže Božiji poslanik svome Amidži, nemoj priželjkivati smrt. Pa mu onda pojašnjava zašto. Kaže, ako si ti bio dobročinitelj prije bolesti, ti ćeš ako Bog da kada i ozdraviš i ako ostane živ, na dobročinstvo pridodati drugi dobročinstava. A kaže, ako si bio griješnik, pa te Allah poživi i ostaviš grijehe, kaže, tu je dobro za tebe, zato nemoj priželjkivati smrt. I opet mu na kraju rezimira i kaže, nemoj priželjkivati smrt. Iz ovoga se, ovaj hadis je, jer zabilježio ga imam El Hakim, a šeha Albani za njega kaže da je ispunio uvjete imama Buharije. Poznato je znači da imam Buharija imao uvjete kada je stavljao hadise u svoju zbirku i ovaj šeha Albani rahmetullahi alihi kaže da ovaj hadis znači ispunili su se u njemu uvjeti koje je postavljao imam Buharija za ispravnost hadisa. Ovdje se izuzima jedna stvar, a to je da čovjeku ako zaista dođu te tolike muke da priželjkuje smrt, onda kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam u jednom rivajetu, a ako je neminovno da priželjkuje smrt, neka kaže, o gospodaru moj, poživi me sve dok je život bolji za mene, a usmrti me ako je smrt bolja za mene. Znači, ako dođe zaista toliko težak moment za insana, onda kaže, o gospodaru, poživi me ako znaš da je za mene bolji život, a ako znaš da je smrt za mene bolja, onda mi podari smrt. Četvrta stvar koju spominje šeh četvrto pitanje jeste ako bolesnik ima obaveza prema drugima da ih izmiri ako može, ako ima mogućnost, ako čovjek kada je na smrtnoj postelji, ko ima znači neki obaveza prema komšiluku, da li financijski, da li neki drugi, onda treba da to izmiri. A ako ne može, ostaviće u oporuci da to urade njegovi nasljednici. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, poslušajte ovaj hadis. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, ko je zakinuo ili uvrijedio brata muslimana u njegovoj časti ili u njegovom imetku, neka mu to izmiri prije nego nastupi dan u kojem neće vrijediti imetak zlatnici niti srebrenjaci. Ako bude imao dobrih dijela, biće uzeto od njih i dato obespravljenom. A ako ne bude imao dobrih dijela, uzeće se od grijeha obespravljenog i natovariti na njega. Hadis je zabilježio imam Buharija i El Bejheqin. Pogledajte, braćo moja draga, stvar koja dosta puta bude zaboravljena kod velikog broja nas, a to je kolika je čast brata muslimana da je Boži poslanik ovdje spomenuo na prvom mjestu i spomenuo je prije imetka. Kaže, kada neko od vas nanese nepravdu svom bratu muslimanu, gdje? Kaže, u časti ili u imetku. Zato, braćo moja draga, čuvajmo se. Čuvajmo se i čuvajmo svoje jezike. Čuvajmo svoje jezike. Druga stvar, ovdje iz ovog hadisa možemo uzeti jednu veliku korist, a to je, pogledajte adla i pravdi Allaha Đelle Đelaruhu. Neko je nekome napravio nepravdu na Dunjaluku, kada se dođe na sudnji dan polagati račune, od onog čovjeka koji na nanio nepravdu uzimaju se dobra djela. Dobro, nestalo dobrih djela. Jel se završa i tu? Ne. Nije ispunjena pravda. Uzima se od onog obespravljenog njegovi grijesi i stavljaju se na leđa onome koje načinio nepravdu. Pogledajte potpune pravde Allaha Đelle Đelaluhu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ko uradi koliko je trun gorušice dobra, vidjet će ga. Ali ko uradi trun koliko je zrno gorušice zla, vidjet će ga. Zato, braćo moja draga, čuvajte svoja djela. Najviše kako čovjek može izgubiti dobra djela jeste sa jezikom. Vjerujte da je teži održati dijelo i uraditi ga iskreno u ime Allaha, nego, znači uraditi ga iskreno i očuvati ga, nego uraditi samo dijelo. Teže je da čovjek očuva to dijelo i da zna da je iskreno Allaha radi, to je sve teže nego da ga samo uradiš. Čak ima predaja ashaba koji kažu, kada bi samo znao da mi Allah Đelešanu primio ono jedno moje stanjanje kamena s puta, ja bi se kaži nadu uz Allahu Đele Đelaluhu dozvolu da ću inšala ući u džennet. Iskrenost, braćo moja draga, iskrenost dijela, sutra ćemo o tome govoriti malo više, iskrenost dijela i druga stvar, čuvanje dijela. To je teže zasigurno nego uraditi dobro djelo. Poslanik, sallallahu alihi wasallame, kada govorimo o ovoj tematici, ovaj, da čovjek treba da izmiri tuđa prava, Šeha Albani spominje sljedeći hadis pa kaže Poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike upitao svoje ashabe Znate li vi ko je bankrot? Ko je muflis? Kažu ashabi Muflis ili bankrot kod nas je ona osoba koja nema srebrenjaka niti ima bilo kojeg drugog imetka. Poslušajte je li Boži poslanik odobrio to? Kaže Boži poslanik. Bankrot, muflis u mom ummetu je onaj ko dođi na sudnji dan sa namazom, sa postom, sa zekijatom. Muflis, onaj koji dođi sa namazom, sa postom i sa zekijatom. Je li kraj hadisa? Nije. Ali kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, doći će, ali je uvrijedio ovoga, potvorio je onoga, bespravno pojeo i metak onoga, bespravno prolio krv onoga, udario onoga, pa će, kaže, uzeti onaj od njegovih dobih dijela, pa će uzeti sljedeći, drugi od njegovih dobih dijela, pa ako nestane dobih dijela prije nego što izmiri sva njihova prava, uzeće se od njegovih grijeha, od njihovih grijeha, pa će se natovariti na njega, pa će zatim biti bačen u džehennem. Hadis je zabilježio imam muslim. Pogledajte, braćo, muflis, čovjek došao, klanja, posti, daje zekijat, pa će to sve otići. Zamislite kako je onima koji nemaju toga, a koliko i je samo danas na Dunjaluku. Ne klanja, ne posti, ne daje zekijat i plus. Ima dosta svojih aferima, prođe čovjek sa bradom, kraj njega vidi vehabije. Braćo, to je teško u današnjim vremenima, ali znajte da će doći vrijeme kada će se ti ljudi kajati za to. Prođe žena koja nosi nikav, a ona komentariše, je li to nas vraćaš 14 stoljeća nazad. Wallahi, wallahi, bit će pitan svaki insan za svaku riječ koju je kazao. Zato u tim teškim momentima samo sabur. Znajte da će doći vrijeme kada će biti potpuna i apsolutna pravda tada će svako odgovarati za svaku riječ koju je kazao. Pa ako nema ne dobrih dijela, a u velikom broju slučajeva slabo ljudi imaju, ima rješenje, ima, brate, grijeha kod svakog, pa će se malo njemu još natovariti, pa još dublje u džehennem. Također, u hadisu od Džabira radijallahu ta'alanu, također ovaj hadis šeha Albani navodi, u tome kako čovjek treba da se pobrini o tim svojim obavezama koje ima. Kaže Džabir ibn Abdullah, Džabir radijallahu ta'ala anhu kaže, pozvao me otac kada je bila noć u oči bitke na bedru. Kaže Abdullah ibn Džabir ibn Abdullah, pozvao me moj otac u noći kada je bilo u oči bitke na Uhudu. Stakfirullah, rekao sam bedru. U oči bitke na Uhudu. Kaže, o sine moj, kao imam osjećaj ili predosjećam da ću ja sutra prvi poginuti od ashaba Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame pa nastavlja ja ne ostavljam iza sebe nikog vrijednijeg i dražijeg meni od tebe govori on svome sinu kaže ja ne ostavljam nikoga vrijednijeg i dražijeg meni od tebe kaže naravno kada se izuzme Božiji poslanik to kod vjernika ne treba spominjati jer Božiji poslanik je uvijek prvi kaže nakon Božih poslanika ti si mi najdraži. Pa se onda obraća svome sinu, zato sine izmiri i vrati dugove koji sam ja dužan i dobro pazi svoju braću. Kaže, pa je osvanuo i bio je prvi šehid koji je preselio. Subhanom. Hadis je zabilježio ima Buhari. Peta stvar, peti propis kojeg spominje šehal Dani. Da se vratimo, samo vidite ovdje, znači da komentarišimo ovaj hadis, nema potrebe od Džabira ibn Abdullaha, da kaže njegov otac, znači razmišljao je o tome, imao je predosjećaj da će preseliti, pa ga je zovno i kaže vrati sine dugove i kaže pazi na svoju braću. Peto pitanje koje Šeh Albani spominje, rahmetullahi ali, jeste, kaže, treba čovjek, bolesnik, da požuri sa pisanjem oporuke ili testamenta. Prije što počnemo govoriti, sada ćeš i spomenuti tri ili četiri pitanja vezana za testament, samo da kažem da ne bi volio da šaljete pitanja vezana za testament i oporuku. Jer ćemo mi, ako Bog da, to detaljnije obrati kada završimo ovaj serijal Enis. Ono što še spomeni, mi ćemo prokomentarisati, nekada ćemo spomenuti i druga mišljenja, ali ćemo se, kada su u pitanju propisiva svijeta, zadovoljiti sa onim što še spomeni. A nekada, inša Allah, u budućnosti možda i održimo ta neka predavanja gdje ćemo temeljito obraditi tu tematiku. Kaže šest, znači čovjek treba da požuri sa pisanjem oporuke ili testamenta. Zbog riječi Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallame, čovjek musliman koji ima nešto da oporuči, prav, nijema pravo ni dvije noći provesti, a da mu nije napisana oporuka kod njega. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallam je čovjek musliman koji ima nešto da oporuči, nema pravo ni dvije noći provesti, a da mu nije napisana oporuka kod njega. Poslušajte ashabe kako su sprovodili propise. Kaže Abdullah ibn Omer, a on je prenosio od hadisa, hadis bileži Buharija i muslim. Kaže ibn Omer, nije prošlo ni noć od kad sam čuo Allahu poslanika da je to kazao, a da ja nisam imao svoju oporuku, svoj testament napisan. Kod njega je to bilo zadnje. Čuo Božijeg poslanika da čovjek ne bi trebao ni dvije noći da zanoći, a ima nešto da uporuči, kaže, od tada ja nisam noći zanoćio, a da nisam imao napisanu svoju oporuku. Kaže šeh Rahmetullah Jalihi šesti propis, šesta mesela, šesto pitanje, vađib, obaveza je da čovjek oporuči nešto bližnjima koji ga ne nasljeđuju. Pazite, nakon što ovo citiramo morat ćemo pojasniti o čemu šejih govori. Kaže šejih, vađib, obaveza je da čovjek oporuči nešto bližnjima koji ga ne nasljeđuju. Ovdje kada god budemo govorili ne nasljeđuju ili nasljeđuju, misli se onako kako je šerijat propisao. Postoji, braćo moja draga, u fiku jedno poglavlje koji se zove Faraid, nasljedno pravo. I o tome postoje knjige. Kada ko nasljeđuje, koliko nasljeđuje, ovo što postoji kod nas, nasljeđivanje pola braći, pola sestrama, to je neispravno. Nema, znači, nikakve sumnje. Postoji jedno veliko poglavlje kako se dijeli. Ako nemaju sinovi, imaju li kćeri, ako nemaju kćeri, imaju li ded, nena, amidža, dajđa. Znači, to je jedna velika nauka. Ali ovdje ših kaže, čovjek je obavezan da oporuči nešto svojim rod, svojoj rodbini koji ga ne nasljeđuju. Na primjer, čovjek ima sina i čerku i oni će uzeti imetak ono što je ostalo iza njega. Ali on kaže čovjeku je vađiv obaveza da ostalo i rodbini bližoj, ako ima dovoljno imetka, da i njima nešto u vas svijet ostavi. Zato šej donosi argumentat ajet u suri Al-Baqara gdje kaže Allah dželle dželaluhu kutiba alejkum iza hadara ahadukum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan lil-muttaqin. Kaže se u prevodu ovog ajeta kada neko od vas na smrti bude pa ostavlja kakvo dobro ovdje se misli kako dobro znači mnogo i nijetka propisano vam je u arapskom jeziku kada se kaže propisano vam je, to se misli obaveza vam je. Kao vi dobročinstva roditeljima i bližnjima oporuku učinite, što je obaveza onima koji se Allaha boji. Ali, braćo moja draga, treba spomenuti ovdje da je šeh bio mišljenja da je to obaveza i da je ovaj ajet da nije dokinut. Ali, većina, većina islamskih učenjaka čak še e, imam šatija kaže sve one ljude kod kojih sam ja učio ilm i znanje smatrali su ovaj kuranski ajet derogiranim. Ovaj kuranski ajet je bio u početku dok još Allah Đerle Đeraluhu nije objavio ajete u kojima se govori o nasljednom pravu. I ovdje Allah Đelešanu propisao kao obavezu da se znači čovjek kada umire, da oporuči svojoj rodbini, svojim roditeljima, jer nije bilo nasljednog prava, pa je Allah Đelešanu obovezao ljude oporukom da ostavi nešto rodbini. Nakon toga kada su objavljeni ajeti u kojima je pojašnjeno koliko ko nasljeđuje, onda islamski učenjaci kažu da je to derogiran ajet, derogiran propisom, a ostao je učinjen. Imate nešto u šerijatu, sada da ne ulazimo u ta pitanja, ajet nekada može biti derogiran propisom, ali ostao je u Kur'anu. Suprotno tome može znači biti da ima propis, a nema i tako, znači oboje varijanta tog derogiranja kada ima ajet u Kur'anu, ali je derogiran njegov propis. To je znao, znači bio stav većine islamskih učenjaka i oni su smatrali da je ovaj ajet koji šehr Rahmetullah i Alihi uzima kao dokaz da je on derogiran. Dobro, šehr spominje sljedeći propis, to je sjedna tačka, sjedni propis, kaže dozvoljeno je da oporuči čovjek, bolesnik, trećinu imetka i nije dozvoljeno više od toga, čak je bolje da bude manje od trećini. Sjedna tačka kaže še, rahmetullahi alihi, dozvoljeno je da čovjek oporuči trećinu imetka. I nije dozvoljeno više od toga, čak je bolje da bude manje od trećine. Inače, samo malo da napravimo nekog uvoda. Znači nasljednici ili ljudi koji ostaju iza Medjita mogu se svrstati u tri kategorije. Prva kategorija ljudi koji ostaju iza Medjita su njegovi šerijatski nasljednici. Kazao smo, kada god kažemo nasljednici šerijatski, ne mislimo na ovu našu podjelu, ni u kom slučaju. Šerijatskim nasljednicima nije dozvoljeno ostaviti oporuku. Primjera radi, imaš dijete, i ono te nasljeđuje. Ne možeš tamo kazati u oporuci ja ostavljam svome sinu to i to. Ne. On, njemu je Allah Đele Đelaluhu dao njegov dio. Već se može oporuka načiniti rodbini, znači tu je prva skupina nasljednic i njima ne možeš oporuku pisati. Druga skupina su rođaci, ali te ne nasljeđuju, zato što ima neko preći od njih. Njima je dozvoljeno napisati oporuku To je ovo što ših govori. Dozvoljeno je do trećini. Ne može više od trećini, ali je pohovalno da bude manje od trećini. I imate treću skupinu koju, koji nisu ni rođaci, ni su nasljednici i njima je dozvoljeno pisati oporuku. Znači prvoj skupini koji su šerijatski nasljednici, njima se ne može napisati oporuka, to ćemo spomenuti malo poslije i argumente za to. Druga skupina ljudi koji ostaju za mejita su rodbina, ali nisu šerijatski nasljednici. E, njima se može napisati vasijet, testament, oporuka do trećine imetka. Više ne smije od trećine, a pohvalno je da bude manji. Dobro, na osnovu čega? Hadis od Sa'ad ibn Ebi Waqas. Waqas radijallahu ta'ala anu kaže, bio sam sa Božim poslanikom na oprosnom hađu. Pa sam se razbolio. Pa mi je došao Božji poslanik sallallahu alihi wasallam u posjetu, obilazi me. Vidite, braćo moja draga, nako koristi radi, arapski jezik kako je jak. Kod nas kada kažeš išao sam čovjeku u posjetu, ista riječ je išao čovjeku u posjetu, išao čovjeku bolesnom i zdravom. Arapi imaju riječ kada ideš bolesnom zove se ade jaudu i jadeten. Išao sam obić bolesnika i taj glagol se koristi samo tu. A kada kažeš čovjeku išao sam čovjeku zdravom kažeš zijareten, zijara poznato je kod nas. Kako je arapski jezik jak. To je čisto onako koriste. Kaže, pa je došao Boži poslanik, obišao me u toj bolesti, pa sam kazao, o Boži poslaniće, ja sam veoma bogat insan. Ima mnogo imetka, a ne nasljeđuje me niko osim jednak čej. Pa kaže, šta misliš o Boži poslaniće, da ostavim u oporuku dvije trećine svog imetka. Sam mislite, braćo, dvije trećine, kaj šta misliš o Boži poslaniće da ja ostavim dvije trećine svog imetka drugima? Kaže Boži poslanik, ne, ne može. Kaže, a šta misliš Boži poslaniće da ostavim pola? Kaže Boži poslanik, ne, ne može. Kaže, o Boži poslaniće, šta misliš da ostavim jednu trećinu? Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, trećina i trećina je puno. Bolje ti je da ostaviš nasljednike imućne, nego da ih ostaviš siromašne, pa da prosi od ljudi. Pa nastavlja Boži poslanik, znaj o sadu. Za sve što udjeliš od imetka, želijeći time Allahovo zadovoljstvo, bit ćeš nagrađen čak zalogaj koji staviš u usta svoje ženi. Znači, na osnovu ovog hadisa kaže Ibnu Abbas, radijallahu ta'ala anhu, a poznato je ko je bio Ibnu Abbas, Turđumanul Kur'an, znači poznati mu Fesir Kur'ana, kaže volio bi da ljudi odustanu u oporukama o trećini, već kaže da oporučuju četvrtinu zato što je poslanik kazao esulusu, esulusu kesir, trećina, zaista je, kaže, trećina puno. Nije rekao nemoj i vidjet ćemo poslije da je dozvoljeno trećinu da čovjek ovaj oporuči iz jednog hadisa koji je znači u tom smislu nedvosmislen, ali ovdje ipak je rekao trećina, trećina je kaže puno. Zato Ibn Abbas je smatrao da ljudi koji hoće da uporučuju da ne bi trebi trebali prelaziti četvrtinu. Nećemo sad ovdje govoriti šta je veća trećina, četvrtina, valjda svi smo išli u školu, znamo ovaj, te stvari. Deveta stvar, deveti propis koji spominje ših Rahmetullahi Alihi jeste da nije dozvoljeno oporučiti nešto roditeljima ili rodbini koji su njegovi nasljednici. To je ono što smo malo prije govorili. Znači deseti propis nije dozvoljeno oporučiti nešto roditeljima ili rodbini koji su nasljednici. Ovdje mora biti koji su nasljednici. Zašto? Opet se vraćamo u jednu drugu tematiku, ali mora, kada nismo radili nikad ove stvari. U šerijetu jedna od zabrana imate, kada se počne studirati pitanje nasljednog prava, navodi se stvari koje su razlozi da čovjek nekoga ne nasljeđuje. Jedna od ti stvari jeste različitost vjeri. Tako čafir ne može naslijediti muslimana. Šta će čovjek ima oca koji je čafir? Neće ga naslijediti. U tom slučaju čovjeku dozvoljeno da ostavi oporku. Zato smo ovdje kazali pod uvjetom da je taj rođak ili roditelj nasljednik šerijatski, ako nije nasljednik, dozvoljeno je. Zato ovo morate zapamtiti ovu riječ šerijatski nasljednik. Ako je šerijatski nasljednik, ne može se njemu pisati testament ili oporuka. To je dokinuto ajetima koje ima mnogo u suri En-Nisa, gdje Allah dželle dželaluhu on nije prepustio niti melecima, melekima niti božim poslaniku da odredi taj miraz koliko kod, već je Allah žele dželaluhu preuzeo na sebe to i objavio je ajete koliko u kome pripada kada je u pitanju nasljedno pravo. Također, to je dokinuto hadisem Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme koji je iskazao na oprosnom hađu gdje kaže Inna Allahe e'ata kulle zi haqin haqqahu fe la wasijete lil varis. Zaista je, kaže Allah, Đelile Đelaluhu dao svakom njegov hak i njegov pravo, zato nema pravo, kaže, da se piše vasijet onome koje je šerijatski nasljednik. Hadis od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, je zabilježio ga imam Ebu Davud et Tirmizi, a hadis je dobar, znači vjerodostojan. Ovi riječi, znači Božji poslanik kaže, zaista je Allah dao svakom njegovo pravo i ne može se oporuka pisati nasljedniku. Dobro, deseta stvar, Kaže ših desetu pitanje, nije dozvoljeno zakidanje i nepravda u oporuci. Nije dozvoljeno zakidanje i nepravda u oporuci, pa pojašnjava, pa kaže, kao da oporučiš da se ne da nekom nekome nasljedniku ono što ga slijeduje. Čovjek zna, ako preseli, da će ga naslijediti šta ja znam neko. I on kaže u oporuci, znam da će me taj naslijediti, ne dajte mu tu. To je ta nepravda o kojoj ših govori. Ili kaže da pravi razliku među njima u oporuci zbog riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala pošto se izvrši oporuka ili podmiri dug ne oštećujući bilo koga. Također poznati hadis Božih poslanika koji je opći karaktera ra, la darara wa la dirara nema u islamu štete niti nanošenja štete hadis je dobar. Zadnja stvar vezana za ovu oporuku jeste, braćo moja draga, nepravedna oporuka, kao što kaže šeh 11. tačka, jeste da je nepravedna oporuka je batil, neispravna i neprihvatljiva. Zbog riječi Božih poslanika, sallallahu alihi wasallame, ko uvede u vjeru ono što nije od nje, bit će mu odbijeno. Također, hadis Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhu gdje stoji da je jedan čovjek na samrti, na smrtnoj postelji oslobodio šest robova. Ali pazite, kaže i nije imao i metka osim to, šest robova. Čovjek na samrti imao šest robova i oslobodi sve. A mi smo kazali, trećina ne može sve. Pa su došli nasljednici tog čovjeka, pa su se požalili Božijem poslaniku sallallahu alihi wasallame, pa kaže Božji poslanik, <clears throat> zar je tako učinio? Kaže, da smo znali, inša Allah, ne bi mu klanjali dženazu, zbog toga što je tako napravio prekršaj, kaže Božji poslanik, ne bi mu klanjali dženazu, pa je poslanik sallallahu alihi wasallame bacanjem kocki odabrao dva i njih oslobodio, a četiri je vratio njegovim nasljednicima. Ovdje je dokaz da je dozvoljeno da čovjek da i svog imetka trećinu. Jer vidimo da je Boži poslanik dva roba probao bacajući kocku, na nikome ne napravi, ne napravi nepravdu i dvojicu je izvukao od njih šestorice i njih je oslobodio, a četvoricu je vratio u robstvo i dao ih njihovim nasljednicima. Ovdje vidimo ovaj hadis je jasan da čovjek ne može da oporuči ili da da više od trećine svog imetka. Hadis je zabilježio imam Ahmed, Muslim, imam Etahavi, imam El Bejheqi, rahmetullahi alejhim. Kaže šeh 12. tačka, još govorimo o stvarima dok je čovjek na smrtnoj posteli. Kaže šeh, pošto preovladavaju kod većine ljudi u ovom vremenu novotarije u vjeri, a naročito kada je u pitanju dženaza namaz, biva vađibom da insan oporuči da se opremi i da mu se klanja po sunnetu Božijeg poslanika, radeći po riješima uzvišenog Ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O vi koji vjerujete sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Znači ših, rahmetullahi alihi, smatrao je obavezom da čovjek u ovim vremenima, kada su se novotarije proširile mnogo uvjeri, a naročito za ovaj ibadet, onda je on smatrao da je čovjek obavezan i važiv mu je da oporuči da mu se klanja bez novotarija i bez ikakvih ovaj, dodatnih stvari. Također, kaže ših Albani, rahmetullahi alihi, To je bila praksa i ashaba Božijeg poslanika. Zamislite, oni u prvom vremenu, nakon Božijeg poslanika, prva generacija, ali su oporučivali da na njihovim dženazama ne bude oni stvari koje su šarijetom zabranjene. Pa Šeha Albani je spomenuo nekoliko predaja, ja sam preveo samo jednu. Od Huzeyfe radijallahu ta'ala anhu kaže, kada umrim, nemojte o tome nikoga obavještavati, jer se bojim da je to najbolje. Da je to najobavještenje o smrti. Ja sam čuo poslanika da ga zabranjuje. Sutra ćemo, ako Bog da, nakon onog našeg standardnog predavanja govoriti detaljnije o ovoj stvari, znači, pošto je to šeh spomenuo ovaj obavještavanje o smrti, nakon što čovjek preseli, tada dolazi i to nekim hronološkim redom, pa ćemo govoriti o tome malo obširnije. Ali vidimo ovdje Huzefe radijallahu ta'ala anhu bojao se toga da ne potpadne pod neku zabranu koju je zabranio Boži poslanik, pa kaže, kada ja preselim, nemojte nikoga obavještavati. Ko bude tu, neka klanja, neka me okupaju, neka me zakopaju, jer kaže, bojim se da to potpada pod naj obavještavanje o smrti, a čuo sam Božijeg poslanika da zabranjuje to. Znači, nemoj da neko shvati ovaj propis općim, treba se tu pojasniti dosta stvari, znači nekada je obavještavanje smrti dozvoljeno, kao što je prenešeno u vjerodostojnim hadisma, čak da je Boži poslanik ovaj prenosio obavještenje o smrti, jer poznati su hadisi u Buhari i Muslimu, da je Boži poslanik jedne prilike sjedio, pa je kazao, ustanite svojima sahabima, ja vam prenosim ovaj vijest da je danas preselio vaš brat u Habeši, znači tadašnji, kako se zove, vladar Abesinije, Habeši, pa su ustali i klanjali su mu, znači, dženazu u odsustvu. Boži poslanik im je prenio vijest o njegovoj smrti. Drugi hadis kada su muslimani bili na bitci na Mu'ti, pa je Boži poslanik, to ćemo sutra opet spomenuti, ali zbog onih koji neže možda prisustovati da ne svati da je svako prenošenje obavještavanja o smrti zabranjeno, pa je Boži poslanik kada je poslao vojnike, znači svoju vojsku na Mu'tu, pa kada je preselio Zed, kaže, preselio je Zed, pa je preselio Džafer, pa je preselio Abdullah ibn Revaha i preuzeo je vodstvo Hald ibn Velid. Sutra ćemo inšala govoriti o tome, ali to su argumenti koji ukazuju da je u nekim situacijama dozvoljeno prenijeti smrt nečiju, znači obavijest o nečiju smrti. Nakon toga prelazimo na drugo poglavlje i gledat ćemo inšala da njega brzo završimo kako bi ovaj kako ne bi dužili ovo naše sjelo. Drugo poglavlje 13. tačka, znači poglavlja su različita, ali šejh non stop nastavlja rednim brojem, znači 13. pitanje, 13. tačka, ali drugo poglavlje jeste poglavlje oni koji prisustvuju nečijoj smrti, šta oni trebaju da rade i kako treba i da se ponašaju u tim momentima kada čovjeku nastupe smrtne muke. Poslije ćemo govoriti šta oni trebaju raditi kada čovjek preseli, ali ovo sve u vremenu čovjek je još živ, To je taj neki hronološki red. Prvo smo govorili kako čovjek da se ponaša. Sada govorimo kako treba i da se ponašaju oni ljudi koji su oko čovjeka. Nakon toga sutra ćemo govoriti kako da se ponašaju kada on presedne. Prva stvar koju spominje šeh 13. tačka, a u toj tački će biti A, B, C, kaže pod A telqin, a to je da podstiču čovjeka na izgovaranje šehadeta. Da čovjek izgovori la ilaha illallah. To bi To je prva stvar koju ljudi trebaju da rade kada budu prisutni, kada nekom je nastupe smrtne muke, trebaju da ga postiču na izgovor šehadeta. Kaže Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, postičite vaše samrtnike na izgovor la ilaha illallah. Ovo sa što citiramo dalje je predaja, znači rivajet od Ibnu Hibbana koji je vjerodostojan čije zadnje riječi budu la ilaha illallah na samrti, ući će u džennet jednog dana, pa makar ga prije toga zadesilo ono što ga zadesi. Ovo je znači predaja rivajet od Ibnu Hibana, pa se nastavlja hadis i govorio bi Boži poslanik, ko umri, a on zna da nima Boga sem Allaha dželle dželaluhu, ući će u džennet. U drugom hadisu stoji, ko umri, ne pripisujući Allahu sudruga, učiće u džennet. Hadis je zabilježio ima muslim a onaj dodatak koji smo citirali je, znači, vjerodostan kod Ibnu Hibana, radijal, rahmetullahi alaihim. Druga stvar koju bi trebali da rade prisutni jeste da upućuju dobu za čovjeka kojim su nastupile smrtne muke i da ne govori u tom prisustvu ništa loše. Prva stvar, znači da upućuju dove, i da ne govori ništa loše. Sećate se naših predavanja koga blagosiljaju meleci, to je to. Znači kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada budete prisutni kod onoga kome je nastupila smrt, govorite dobro, jer meleki aminaju na vaš govor. Hadis se zabilježio imam muslim i imam el bejheqi. Ovdje, braćo moja draga, postavlja se pitanje kako da čovjek podstakne onoga čovjeka koji na samrti da izgovori šehadet, taj takozvani telqin. I po tom pitanju malo postoji razilaženja. Neki učenjaci, od kojih je bio i šeh Rahmetullahi Alihi Albani, kaže čovjek treba da dođe čovjeku i kaže mu jasno, reci la ilaha illallah. Dok ima drugi učenjaka, a jedan od njih je šeh Huthaymin Rahmetullahi Alihi, koji kaže čovjek, ako zna da je čovjek, hajde da kažemo, dobar musliman i da se neće naljutiti, da ga to neće isprovocirati u tim momentima, to mu kaže, reci la ilaha illallah, zadnje riječ da ti budu. Ali kaže, ako zna da je taj čovjek, hajde da kažemo, može ga to naljutiti i možda do te mjeri da u tim momentima počne govoriti stvari koje izvode izvere i možda će ga to ovaj naljutiti i da kaže nešto što ne bi trebao kazati tada, kaže Šehu Semin, rahmetullahi alihi, on će samo stajati kod tog čovjeka i zikri će malo povišenim glasom kako bi taj čovjek vidio taj zikr kao da ga tako podsjeti na taj izgovor. Uglavnom, Šeh Albani, rahmetullahi alihi, je smatrao da čovjek treba da čovjeku direktno kaže reci la ilaha illallah. Normalno, to na osnovu hadisa Božih poslanika sallallahu alihi wasallame, od Enesa radijallahu ta'alanu da je Boži poslanik obišao čovjeka jednog od Ensarija i kazao mu, o dajđa, reci la ilaha illa Allah, vidite ovdje, o dajđa, reci la ilaha illa Allah. Pa je kazao ovaj čovjek na samrti, ali kaže, dajđa ili amiđa? Pita njega, šta sam ja tebi, dajđa ili amiđa? Kaže Boži poslanik, dajđa. Pa kaže taj čovjek, Je li dobro u tome da ja kažem la ilaha illallah? Pa je Boži poslanik kazao da, to je dobro za tebe da u tim momentima izgovoriš la ilaha illallah. Ne bi da ja preferiram neko od ovih mišljenja, ali u svakom slučaju nisu ona plaho ni daleko. Ovdje se postavlja također jedno pitanje koje je veoma bitno da poznaje čovjek musliman, a to je kada se čini taj talqin, talqin, da li dok je čovjek živ ili kada čovjek preseli, kao što je praksa u jednom velikom broju islamskog svijeta, država islamskog svijeta. Ispravno je mišljenje, braćo moja draga, a to na kraju krajeva nekako i potvrđuje logika da čovjeka treba pozivati i upozoravati i posticati dok je živ. I na to ukazuju ovi jerodostojni argumenti. Boži poslanik razgovara s čovjekom i kaže mu reci la ilaha illallah. I to je stav znači, većine islamskih učenjaka, iako ima učenjaka koji kažu da se telqin govori i poslije smrti, uzimaju zato dokaz hadis koji je po velikoj većini islamskih učenjaka da je slab. Čak neki hadijski učenjaci kažu taj hadis je po jednoglasnom stavu hadijski učenjaka slab. Znači da se telqin čini nakon što čovjek umri. Znači ispravno je mišljenje da čovjek treba da telkin čini da čovjeka postiši da izgovori la ilaha illa kada mu nastupi smrtne muke, a kada preseli, on je znači završio sa dunjalukom. 15. tačka kaže Šejh rahmetullahi alayhi što se tiče učenja sure Jasin i okretanja Medjita prema Kibli, o tome nema vjerodostojnih hadisa. Što tiče učenja sure Jasin kod čovjeka koje, kojim su nastupile smrtne muke. Ovo je govor šeha Albanija. U većini slučajeva kada govorimo znači broj ovog pitanja i citiramo govor, to je preveden govor šeha Albanija. Kaže ših, što se tiče učenja sure Jasin u tim momentima i okretanja Medjita prema Kibli, o tome nema vjerodostojnog hadisa. Onda on govori i kaže, čak okretanje Medjita u tim momentima prema Kibli, kaže, smatrao je pokuđenim ko imam tabi'ina. Ko je imam tabi'ina? Sejid ibn Musayyib, to je bio jedan najpoznati tabi'in po svojoj pobožnosti i svojim ilmu, kaže šeheh rahmetullahi alihi, čak Sejid ibn Musayyib, o kojem bi se moglo govoriti mnogo toga, ovaj smatrao je to pokuđenim. I kazao je, kaže, pa zar Medjit nije musliman? Znači, zašto ga okretati prema kibli dovoljno mu je što je musliman? Prenosi šeheh rahmetullahi alihi šeheh Albani predaju o tome kako je še, kako je Sejid ibn Musejib rahmetullahi alihi smatrao to pokuđenim, pa kaže od Zura ibn Abdurrahmana se prenosi da je prisustovao momentu kada je Sejid ibn Musejibu nastupila smrt. Kod njega je bio Ebu Seleme, ibn Abdurrahman. Pa je, kaže, Sejid ibn Musejib pao u komu. Pa je ovaj čovjek, Alim, na naredio Alim Ebu Seleme, naredio je da okrenu njegov krevet, znači Sid ibn Musaid je pao u komu, u nesiz. Pa je on naredio da njegov krevet zakrenu kibli. A kako se u tim momentima zakreće? Znači, zakreće se, čovjek se postavi na desnu stranu, na desni bok, a njegovo lice prema kibli se okreće. Pa je on naredio da tako postave Sid ibn Musaiba, pa je Allah Đelešanu dao da je se on probudio. Pa je vidio okrenut svoj krevet tako. Pa kaže, jeste li vi ovo uradili? Te kako čovjek nije prvo kritikovo. Jeste vi ovo uradili? Kaže, oni jesmo. Kaže on onda onom šehu koji je bio tu, kaže, ne mislim da je ovo urađeno osim svojim naređenjom. Kaže on, jes, ja sam naredio da se tako uradi ovaj Ebu Seleme, Ibn Abdurrahman, pa je, kaže, naredio Sejid Ibn Musejiv da se njegov krevet vrati onako kako je bio prije nego što je pao u Iz ove predaje, ovaj se zaključuje da on nije ovaj da je prezirao i smatrao je pokuženim to da se čovjek u tim momentima okreće prema kibli. Dok većina, većina islamskih učenjaka, islamskih pravnika smatrala da je to pohvalno i da je sunnet. Čak do te mjeri da su neki učenjaci naveli konsenzus. Ali vidimo da nije konsenzus zato što u prvim generacijama odna je bilo ljudi koji to nisu smatrali ispravnim, kao što je bio Sejid ibn Musaib. Ali do te mjere toliko velik broj islamskih učenjaka to smatra pohvalnim da su neki čak spomenuli konsenzus. Oni su zato za tu svoju tvrdnju donijeli dokaz hadis od Bera ibn Ma'rur. Bera ibn Ma'rur, ashab radijallahu ta'ala anhu, kada je bio na samrti, oporučio je da ga okrenu prema kibli. Pa kada je čuo Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame za to njegovo djelo, kaže, lijepo je postupio. Znači, Boži poslanik je u ovom hadisu šta? Potvrdio tu radnju da je ona validna. Kaže, čuo je da je ashab na samrti kazao, kada budem na samrti, okrenite me ovaj prema kibli. Pa su to oni uradili, pa je Boži poslanik kazao, lijepo je postupio, lijepo je učinio. Ali, problem se vraća što je ovo jedini argument koji ukazuje na to. Ali oko hadisa postoji razilaženje. Da li je vjerodostan ili nije? Šeh Albani rahmetullahi alihi u jednoj svojoj drugoj knjizi koja se zove Irvaul Galil govori, govori obširnije, znači u ovoj knjizi on ne spominje uopšte ovaj govor, ali govori obširnije o ovom hadisu i govori da se on ne može uzeti kao šerijatski razlog iz dva razloga, mi ćemo spomenuti samo jedan, a to je da je ovaj hadis, hadis Mursel. Šta znači hadis mursel? To je kada u lancu prenosilaca pali ko? Ashab. Kada tabin kaže, tabi'in kaže, čuo sam Božijeg poslanika da je kazao tako i tako. Pali od koga je čuo. A mursel hadis, hadijski učenjaci, znači općenito smatraju da je hadisem. Općenito kada god imate prijekid u lancu taj hadis je daif. Ovo govorim općenito, to nije neka moja struka, ovo je neko opće moje znanje koje smo mi učili na fakultetu. U osnovi, znači, hadis Mursel je daif. I Šeha Albani nije smatrao ispravni ovim hadis, ovaj hadis i na osnovu njega ovaj nije ni smatrao da je to pohvalno. Normalno treba da se vratimo i da spomenimo ovaj propis vezan, vezan uči, za učenje sure Jasin kod umrlih. Kaže šeh također u ovoj drugoj knjizi kada govori o tom pitanju, kada govori o hadisu gdje, gdje se kaže učite suru jasin vašim samrtnicima, kaže šeh rahmetullahi alihi ovaj hadis učite suru svojim samrtnicima, kaže je slab i ima u sebi tri mahane. Pa je šeh govorio, mi nemamo potrebe da o tome govorimo, ali šeh je rezimirao da nema vjerodostojnog hadisa koji ukazuje na to da se kada nastupi nekom je smrtne muke, da se uči sura Jasin. Na istom mjestu u istoj knjizi Irval Galil spominje slabosti drugog hadisa gdje se kaže kada nastupi nekom je smrtne muke, učite suru Jasin kako bi mu Allah olakšao smrtne muke i izlazak duše i šeha Albani također kaže i za taj hadis da je slab i da nije vjerodostojan. Ših eh, Rahmetullahi Alihi Usaymin kaže da ljudi ako smatraju da su ti hadisi vjerodostojni i rade po tome, ne treba znači da kažemo da čovjek to negira njima. Ali on lično je također smatrao da su hadisi slabi, ali kaže, ako, kao što govori o potiranju lica nakon dovi, šehu Semir Rahmetullah Ali kaže, ako čovjek to radi iz ubjeđenja, da su ti hadisi potiranja lica rukama nakon dovi, da su ti hadisi dobri, Hasan, kao što je kazao Hafiz ibn Hajar, dozvoljeno je čovjeku da radi potomi, a ako čak smatra da su daif, onda znači ne treba raditi potomi. U svakom slučaju, znači, spomenuli smo govor šeha, Alban rahmetullahi alihi po tom pitanju smatrao je da su ti hadisi daif, a kada on kaže da je hadis daif, znači po tom hadisu se više ne radi. I zadnja stvar koju ćemo spomenuti, 16. tačka, 16. propis jeste da nema smjetnje da čovjek musliman prisustvuje nekom od kafira kojim je nastupila smrtna, smrtne muke. Znači nema smjetnje da čovjek prisustvuje na nekom mjestu gdje postoji čovjek kafir i nastupile su mu smrtne muke s ciljem da ga pozove u islam nadajući se da će primiti islam. Dokaz za to je poznat hadis koji mi dosta puta citiramo na našim predavanjima hadisu Buhari da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame obišao židovskog dječaka koji je prija bio sluga poslaniku, pa kada je se razvolio, Boži poslanik je otišao u posjetu, pa je sjeo kod njegove glave, pa mu je kazao, prihvati islam, eslim. Pa je dječak pogledao u svoga oca, pa mu je kazao, pokori se Ebul Qasimu. Pa je dječak izgovorio šehadet, pa je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, izišao iz kuće i kazao, hvala Allahu koji ga je spasio od vatrinu. Pa u predaj jednoj stoji i kaže, pa kada je preselio taj momak, taj mladiš dječak, Boži poslanik je kazao asha, ashabima, sallu ala sahibikom, klanjajte svome prijatelju, svome bratu, iako se sahib ne može prevoditi kao brat, ali klanjajte, kaže svome prijatelju, znači vidimo da je Boži poslanik ovaj smatrao tog insana muslimanom. Molimo Allaha, dželle še'nuhu, da nas poduči propisima njegove vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane na svim mjestima i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Subhanaka Allahumma wa bihamdike. ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Islamski web portal. www.likhlas.com سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظله أحيا عيشة في كرامتي فهو يحمي بحفظه خطواتي التي فأرى النفس باعتصام أبدا بالفضيلة فأرى النفس باعتصام أبدا